El mismo Y Yeah, dice. Aquí tengo tu lollipop. Para que tu lengua le haga chocoplop. Ey, yo te voy a dejar fuck up. Ar fuck up. Ar fuck up. Lollipop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Lollipop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, Traga y mastica, que llego la cabra y te te pone rica. Ey, bonita y gordita, como toca como lame y traga su lechita. Es que es una maldita, como combina la luz y faldita. A mi vista, mina muy la tiene rosita, sana y socaíta. Candy, candy, candy, candy, candy, la dulce como candy. Bambi, Bambi, Bambi, Bambi, Bambi, te voy a dejar breca como Bambi. Lollipop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. loli loli. Me prueba la honey, aquí tengo el caballo para el pony. Pa' que cabalgue encima de mi cable. Me pongo amable, pa' que la sientas estable. Qué rico me dice cuando rico se lo dice cuántas veces ni sé. Pero quiere que la, y no sé qué es lo que es. Tutti y lo probé, me envicié y te la quiero lamer. Qué rico me dice cuando rico se lo hice, cuántas veces ni sé, pero quiere que la y no sé qué es lo que es. Tutti y lo probé, me envicié y te la quiero lamer. Aquí tengo tu lollipop. Para que tu lengua le haga chocoplock, ey. Yo te voy a dejar fuck up, hard fuck up, hard fuck up. Lollipop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. papi, hicimos las cabras. Ya dice arm, arm, arm, hey. Arm, arm.